Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Jāņa evanģēlīja 11. nodaļas, 45. un 46. pants. Tad daudzi to jūdu starpā kas bija redzējuši, ko viņš bija darījis, sāka viņam ticēt. Bet daži no tiem aizgāja pie farizējiem un izstāstīja viņiem, ko Jēzus bija darījis. Šodien, pirms lielās nedēļas, brīnišķīgi un iedrošinoši vārdi divas svarīgas kustības katra kristieša dzīvē. Pirmā sāku viņam ticēt, un otrā gāju stāstīt, ko Jēzus bija darījis. Pirmā kustība ir uz manu sirdi. Dieva liecība caur Jēzus darbiem aizskara daudzas sirdis, un viņi sāka ticēt. Nedomāju, ka daudzi no mums būtu redzējuši acīm redzamus Jēzus padarītus brīnumus, bet Jēzus neapstājas vien pie darbiem – laimīgi, kas tic neredzējuši. Bieži mums šķiet, ka laimīgi ir tie, kuri redzēja Jēzu, bet neaizmirsīsim, ka Viņš ir arī tālāk redzams manī, tevī, katrā no mums. Šeit ir ticības brīnums, ka mēs visi varam būt Viņa instrumenti, lai sludinātu šo brīnišķīgo ziņu, ka Dieva valstība ir šeit, starp mums, Jēzus personā. Un šeit nāk otra kustība - iet un stāstīt. Es to nevaru, ja mana ticība nav nostiprinājusies, stipra manī. Kad šī ticības liesma manī deg tik karsti, ka nespēju to turēt sevi, naturāli vēlos tajā dalīties. Nekādā gadījumā nevaru mēģināt piespiest kādu ticēt, jo ticība, tāpat kā mīlestība, cilvēkā var dzimt tikai brīvi izvēloties, ticēt vai nē. Atcerējušiet vecu labu parunu. Dalīts prieks ir dubults prieks, un dalīta bēda ir pusbēda. Tad nu neaizmirsīsim dalīties šeit priekā, ka debesu valstība ir šeit mūsu starpā. Kur divi vai trīs sastopas manā vārdā, arī es esmu viņu starpā. Mums atgādina Jēzus. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Lai gan Radio Marija Latvijas saturs klausītājiem ir pilnīgi par brīvu, radio uzturēšana ikdienā nevar būt bez maksas. Klausītāju brīvprātīgie ziedojumi ir vienīgā iespēja, kā sekt ikmēneša radio uzturēšanas izdevumus. Arī tu vari kļūt par atbalstītāju un ar savu ziedojumu piedalīties šajā evanģelizācijas misijā, lai Dievs tevi svētī